Siriako bi familia dira aireportura aski galduak eta ahituak edabidean presentziaz. Irologaita amar eta brogaita amazazpi urteko bikote bat, beren emezortzi urteko aurrekin eta beste bikote bat ere, ogoita amairu eta ogoita zazpi urtekoa, beren zazpi urteko neskatuarekin heldu dira miagitzeko aireportura haste lehen goizuntan. Gisa gira zuzta, endaiako haute da eta esku zabal elkarteko burua. Ez daki guze izkuntzetan mintzatzen diren, ez da badakigu eh, ze lana egiten zuten eh, zidea, ez, ez dakigu dena, baina badakigu endaian etortzen direla eta ongi etorriak izango direla. Eriko etxak, eh, barne ministroak esan zuenean zonbait erefusatok etorriko zirela Estadu Frantsesan, eskatu zuen errieri eh, erraitea, ados baziren, erraitea zonbait eh, batzeko preziren, Endaiak bere ala erantzun zuen, eta eta gero ba desmartxak administratiboak egin dira poliki poliki eta gaur arte hori ba tratuak egin dira eta gaur etortzen dira Orain dela iru urte, IES egin zuten gerla Homs erritik Sirian, asilo politikoa dutela azpimaratu dute endaiako haute eta administratiboki paperak eginak dituzte. Endaiako erriak bi etxibizitza prestatu ditu aien zat, risarri Endaiara goantz zuzenean, eh, haien eh, etxetan, utziko ditugu lasai, zentak gaueko ordubitan hartu dute gazkina behijuten, eta haien etxean prez da janaria, eh, elkartearen eh, kideak denak preparatu dute apartamenduak, eh, janari pixka bat, eta bilak lagunduko ditugu erosketa batzuk egiteko, endaia bisitatzeko eta bar, endaian eh, gero paperak egiteko eta hori dena hori izango gira dena preparatzeko. Posible dute luzarako egon, zentak paperak izango dituzte, refusiatuak dira, eh, beraz badute baimena estau frantsesan lan egiteko, bizitzeko eta bar. Bideiagatik nekatuak baina pozik zirela errandute, bai Parisen, bai miarritzen egina izan zaien ajeragatik. جاي لهم شرط تستقروا تقعدوا تعيشوا ولا شو برنامجك هلا اللي جاي لهون انت؟ طبعا جاي انه امن مستقبلي لحياه افضل عيشه افضل Il vient pour s'assurer une vie meilleure, une vie stable, surtout pour les enfants. pas pour lui, parce que ça fait trois ans passé euh, passés qu'ils ont quitté la Syrie, euh, qu'ils ont quitté Homs exactement, qu'ils sont dans les camps de réfugiés euh, au Liban. Donc ça ne peut être que du bonheur pour eux. Ils sont partis de Homs, la ville de Homs. Ils sont installés un petit peu à Damas et puis ils ont quitté Damas à Beyrouth, à, au Liban, à la frontière à Trablos il y a trois ans. Là, ils sont ravis d'être ici. Miarritzeko aireportuan eskuzabal elkarteko kideek, endaiako auzapezak eta Silvian Alo diputatu sozialistak egin diete ongi etorria. Kotier esenago endaiako auzapeza. Ils sont d'une ville euh, qui a été pratiquement totalement, euh, je crois que 80%... Siriako erriska batetik aldu dira. Haien erriak asik osoki sontxitua izan da. Joan behar izan dute, eta orain arte et errefusiatu kanpaleku batean ziren Libian, ameka hilabetez egin dira desmartxak endaiara etortzeko. duriko denbora gehiegi eman da. Euh, dont plusieurs bénévoles sont là et qui s'occuperont. Nous, on va s'occuper. On voit, j'ai, il y a une petite fille de 7 ans. Elle a l'âge de mes petites filles à moi. Elle, va, elle sera scolarisée en Daï, voilà. Pour les, les, ados, il va falloir trouver d'autres systèmes. Pour d'autres, il va falloir s'occuper. Familiei ajera egiteko eskuzabal da. Adibidez, zazpi urteko neskatoa endaian da eskolan. Anglophone, le, le, ça va être un petit peu difficile, mais nous avons chez nous déjà un Syrien qui est un commerçant de l'hôtel Bellevue, qui, qui nous serve d'interprète aujourd'hui. Gaur arte, Ipar Eskualegiko lau egiek erakutsi dute Siriako ieslariak hartzeko asmoa. Endaiak, bastidak, maulek eta atahatzek, biarnoan ama bost egiek parte hartuko dute.